Gellet a reer deskrivañ ou ta neus deng? Ja, ur pen le dan mat, ur lagad ru tan a bizidget hir spontus. A pigeon braz, we? Wotcho gol vraz, boa so hoc ar hi ama, marse? Dwelet e ran. A petra ne kaset geton en yon? Me dwelan a buor, a dwetcho gau a e gontan d'or. Peuche savet un iveren diar plaken vari blad nij? Nan, ar iwon mener berwel a tiwel tiwel wentreu.